Biziotsa erresistentzia kutxan parte hartzen duen elkartetariko bat Bizkaiko mujeres konboz edo emakumeak ahotsarekin elkartea dugu. Algortako elkarte bat da eta batez ere txekolanen sektorean diarduten emakume langile eta migratzaileekin egiten du lan. Osasun larrialdi honetan langile asko langabezian geratu dira eta haien egoera larriagotu eginda. Ba, Algortako elkarte honek erresistentzia kutxa honi esker eta diru biltzekan kanpainati biltzen den dirutik 6.000 euroko diru ekarpena jasoal izango du oinarrizko elikadura eta etxe bizitza beharrei aurre egiteko. Oroar, amairu proiektu kolektibo laguntzea da helburu diru biltze kanpaina baten bidez. Baina suegi, zuegi, plataformako laguntzailea da eta erresistentzia kutsa oniburuzko nondik norakoak azaldu dizkegu. Bai, azken finean da erresistentzia kutsa bat, hau da, bueno, berau e, kudeatuko duten e, kolektibo eta eta pertsonek autonomia ekonomikoa izateko antolatzen duten erresistentzia kutsa, azkenean eh, bai egunerokoa, baino bereziki gaur egongo ba ez koronavirusaren egoera honek ikarri dituen urgentziekin eta ba e, hainbat kolektibo lehenagotik ere prekarizatuak beste zaudena kasu askotan, situazio okerragoan daude gaur egun eta egoera horri nolabait aurre egiteko eh, asmoa duen proiektua. Esan duzu lehen prekarietatean zirenak orain prekarietatea handiagoan direla, egoera larri hori erantzuteko asmoz eh, sortu da beraz plataforma, em, ze kolektibo eta zari gara, e, zeintzuk dituzu batez ere lagunduko, emakumeak eta bai. migranteak? Azken finean, bi kolektibo horiek ez emakumenak eta migrantena dira, bereziki e, kolpatuak direnak e, eh, edo zein krisitan, eh? Koronavirusaren krisia e, berezia, berezia, baina krisi ekonomikoak izan direnean ere e, aurrera gotik ere e, arazo gehien pairatu behar izan dituztenak izan dira eta egora honetan esango nuke ere e, krisi bikoitza ez, e, utela bat, e, krisi ekonomikoa bera ez, ba, kasu askotan e, lan prekarioetan edo inkluso zelarik eh, kaso askotan ere eh, paperi gabeko lanetan eta ari gien pertsonak gelitura lani gabe eta kaso askotan ere e, etxeratu beharrean eta etxe etxeratzeko baldintzak ere kasu askotan e, ba, bizitza, bizitza duinarekin e, konparagarriak ez diren egoeratan, ez orduan bai, badaude Euskal Herrian e, kolektibo asko lehenagotik ere bueno, egoera hauei aurre egiteko planean dabiltzenak, baino e, hauetako batzuk, e, batez ere emakumenak eta migrantenak, baina bueno, inguruan ere batu gara ba, ekonomia sozialeko eragileak eta e, eh, resistentzia honi, e, kutsa honi, babesa emateko, ba, guztien artean, egoera urgente hoiei, e, urgentziazko egora hoiei, aurre, aurre egiteko. Mm -hmm. e, jakinik hori, e, urgentziazko erantzun badela, eta jakinik lehenagotik ere lanean ari diren kolektiboa diela, beraien, agenda propioa dituztela, beraien ekimena dituztela, momentu honetan ekimen horietako asko e, ba, uno, bertan bera gelitu dira gorangatik eta urgentziazko egoerak erantzuten hasi behar izan dira, kasu gehienetan, baina helburua ere bada etorkizunean kolektibo hauek dituzten behar strukturalei ere e, aurre egitea eta bueno, e, dituzten behar horien baitan ere lan egitea e, bueno, urgentziak sortu du sare honetatik mhm. abiatuta. Ba, ekimen honen inguruko informazio osoa biziotxa.eu webunean aurkituko duzue.